Poštovani slušatelji, dobrodošli u još jednu emisiju o civilnom društvu Sektor 3. Danas se nalazimo u Karlovačkoj muziji, točnije u prostorijama studija 23. Moja gošća Vera Mitrović-Vrbanac, predsjednica i voditeljica studija. Dobar večer. Sljedećih desetak dana u Karlovcu će se održati nekoliko plesnih događanja u Domu e, oružanih snaga Zrinski u organizaciji Zakuda i Studija 23. Radi se o osmoj reviji suvremenog plesa i plesnog pokreta odnosno 22. susretu plesnih ansambala i predstavljanju plesne produkcije studija 23. Evo, prije nego krenemo sa razgovorom, poslušat ćemo šta naši sugrađani misle. Kolega Domago ih je izanketirao u oči emisije. Mislite li da su suvremeni oblici plesa dovoljno popularni u Karlovcu? Pa mislim da su dovoljno popularni u Karlovcu i da se iz godine u godine sve više i više razvijaju. Ne mogu reći da li ih ima dovoljno ili nema, ali jedno, dvije suvremene plesne predstave ili nešto takvog plesnog karaktera nikad nije na odmet. Uvijek ih treba više. Mislim da ima dovoljno mjesta u Karlovcu za treniranje. Ima dosta dvorana gdje se može naučiti plesati, to jest trenirati. Događanja baš i ne. Moglo bi više, ima jedan, dva i... Snimio sam u muzeju, ima mjesta taman za onako jedno događanje. Pa ima toga u e, Zorin domu, pa budu neki festivali, ali nisam ja sigurna jel to... Da, pa mislim da, je, mislim da je to jako dobro prezentirano u Karlovcu. Trebalo bi, ja mislim da bi puno više događanja trebalo organizirati. U Karlovcu uvijek treba što više događanja organizirati za suvremeni ples i za klasični ples i za onaj moderni ples, ima i ona međunarodna smotra folklora, tako bi možda neku međunarodnu smotru suvremenog plesa trebalo isto organizirati. Evo nas nazad e, sa našom gošćom Vero Mitrović Vrbanac, predsjednicom i vojiteljicom studija 23. Najavljeno je nekoliko događanja u kojima sudjeluje i sam studio 23. Možeš nam ukratko reći o svakom ponešto. Pa evo da, lipanje će biti pun plesa u Karlovcu. E, mi smo nekako involvirani u sva tri događanja, ja osobno e, u različitim ulogama, jel? Pa ovako, prvo 11. lipnja je plesna produkcija Studija 23, 23 znači redovita nekakva godišnja produkcija i presjek našeg rada koji se, e, sve što se napravilo u ovoj sezoni, tako da ćemo evo, imati priliku u Karlovcu vidjeti sve koreografije koje su bile i na svjetskom natjecanju i na festivalu plesa, trepsi i sve ovo s čime smo gostovali po vani, a novi su uraci znači godinu dana stari i to je u organizaciji studija 23, dakle naša godišnja produkcija. 12. E, e, lipnja, dan poslije, je županijska revija suvremenog plesa i plesnog pokreta, osma po redu, koju organizira Zakut Karlovačke županije i e, zajednica kulturnih djelatnosti grada Karlovca. Na reviji sudjeluje ideja ovoga cijele te revije je zapravo bila e, da se jedanput godišnje e, napravi na županijskoj razini e, prikaže na pravoj sceni kazališnoj sve ono što se događa po nekakvim formalnim i neformalnim plesnim grupama, skupinama, studijima i da vidimo što se sve i gdje pleše, dakle različiti plesni stilovi i svi koji se plesom bave pa ehm, je to, evo, meni jako drago što je to preraslo u tako tradicionalnu eh, stvar i osam godina za redom uspijevamo to nekako organizirati i održati, s obzirom da Županijsku reviju prati stručno povjerenstvo ispred Hrvatskog sabora kulture, sa te naše revije selektiraju se eh, plesne točke za državne susrete eh, Hrvatskog sabora kulture koji se evo i ove godine će održati ponovo u Karlovcu, već četvrtu godinu smo mi zapravo domaćini. Na nekako našu sreću, nama je to drago da je ovdje, ali na sreću svih plesača <laughs> iz Hrvatske i gostiju iz inozemstva koje svake godine dolaze na te susrete, zato što nam je evo scena u domu Zrinski zbilja onako presavršena i jako dobra za, za, za plesne koreografije. Na koji način ste dobili prostor u e, prostoru e, doma oružanih snaga? Mm, pa suradnja sa osobljem doma je godinama već vrlo dobra, prostor nije problem dobiti po vrlo ovoga, razumnoj cijeni, oni iznajme dvoranu i sasvim je u redu, ono, stvarno suradnja je izuzetno dobra, uvijek izlaze u susret i uvijek e, je ovoga, tu podrška. Problem sa Domom Zrinski je taj što ovoga, osim gole plesne scene dosta moramo ono angažirati e, ne znam često se mora nadopunjavati razglas rasvjeta plesni pod i tako to dvorana ništa ne posjeduje pa, pa su to nekakvi ono u organizaciji uvijek nekakvi dodatni troškovi koji, koji onako dosta eh, iznose, ali evo, dvorana se nekako počela uređivati. Nama je zapravo žao što se samo dio uredio, nadali smo se da će se Zrinski urediti i sa ovom tehničkom podrškom što sad vjerojatno čeka neka bolja vremena. A koji je razlog da se vaša e, revija ne organizira u gradskom kazalištu Zorindom? E, pa razlog je jedan jedini, a to je veličina, <laughs> odnosno broj posjetitelja koje prima Zorindom, a koje prima Zrinski. E, radili smo već i u Zorindomu, ali onda moramo napraviti dvije predstave, jer nam evo ne stane sva publika. Koliko očekujete plesača, plesačica? Lesna produkcija Studija 23 eh, prikazat će se sve grupe, dakle sve što u studiju Marljivo vježba i radi, to je sad oko nekih 150 aktivnih članova, od ovih najmlađih do, plesnih ansambola dječjeg i odraslog. Tako da je to ta brojka. Državni susreti Hrvatskog sabora kulture e, će okupiti oko 400 plesača, bit će oko 26, ja mislim, plesnih ansambola iz Hrvatske. Tako da je to jedna impozantna brojka i ove godine imamo isto goste iz Slovenije i Mađarske. A revija e, suvremenog plesa, županijska, tu će biti mislim negdje oko 200 sudionika ovak sad baš to sad točno ne znam broj, ali okvirno toliko. James Brown et le son, quinzième année, à la place de l'acné, tu fais des paillettes. Au premier Solex, avec une bande à la Starsky C'est ce soir-là que je l'ai rencontré. La funky girl était toute enflammée. Son corps de rêve roulait dans le vinyle. L'envie grandit début de l'idylle. Oui, c'est ça mon super pouvoir, la foncure Prema vašem mišljenju, kakav je uopće interes za suvremeni ples u Karlovcu, evo obzirom da smo sada vidjeli da tu ima samo studio 23, broj 150 članova. Kako se uopće gleda na to? Mislim da sad ja ću preuzeti malo onako krivicu i na nas koji se time bavimo. Mislim da zapravo bi trebali malo više edukacijski djelovati prema van ovoga što to zapravo je suvremeni ples, što je nekakav jazz ples, što je natjecateljski ples, jer tu ovoga dosta ljudi brkaju stvari, što nije neka velika šteta, ljudi dođu gledat ples pa jel, sviđa im se ili im se ne sviđa. E, možda je veća šteta u tome što ovoga, bi stvarno onako edukacijski trebalo djelovati na to da iz ne znam, nekih naših izvora financiranja ljudi koji tak sjede na nekim mjestima pokušaju napraviti tu razliku. Naravno nije, nije sve isto. E, interes za, kad pričamo o suvremenom plesu, recimo u studiju 23 je jedna od plesnih tehnika, su suvremene plesne tehnike koje ovoga, polaznici usvajaju s obzirom na dobni uzrast i na plesno znanje koje posjeduju. Organiziramo također i e, različite seminare suvremenih plesnih tehnika, pozivamo plesne pedagoge iz Hrvatske, iz inozemstva, koji nam evo taj dio nekako podupiru i osobito se e, pažnja poklanja edukaciji voditelja u studiju 23 kako bi evo i oni što bolje prenosili znanje plesačima. Nakon više pola godine u muzi, kako ste se naviknuli na ovaj ovdje prostor? Prostor je dobar, uz neka manja preuređenja i neka veća koja <laughs> nas tek čekaju. U prostoru nam je sad prilično dobro. Ehm, evo, uredili smo dvije manje plesne dvorane, imamo prateće sadržaje koji su ono slačionice i i imamo zapravo sve evo što nam je potrebno za, za redoviti rad i evo mogućnost i organizacije tih seminara, a mogućnost i suradnje sa drugim plesnim ansamblima koji isto ovdje mogu trenirati i raditi svoje probe. Koliki bi vam uopće bio hendikep da niste uspjeli iznaći ovaj prostor nakon što ste morali iz onoga staroga izaći van? Pa vratili bismo se evo jedno 20 godina <laughs> ili 15 unatrag kada nismo imali ovoga svoj prostor na korištenje samo mi i kada smo prošli sve moguće i nemoguće dvorane u gradu Karlovcu, mi smo tako nekako i počeli ovu sezonu, dva mjeseca je trajao taj prelazak pa smo pa smo vježbali u, u, malim dvoranama, spojili grupe. E, evo, Studio 23 je sad prevelik, puno je članova, puno je plesnih grupa unutar njega koje, koje djeluju i zapravo je nemoguće organizirati rad u, u nekom u nekom prostoru koje koristi još neko, ne? Koliko bi vam to uopće utjecalo na podizanje, ne znam, ili padanje kvalitete da idete na neki drugi prostor koji nije samo vaši, na koje, s kojim ne možete 100% se koristiti? Pa utječe, naravno da utječe. Ovoga, ne možete planirati rad, e, smanjuju se e, planovi u smislu nekih gostovanja, nastupa, odlazaka na natjecanje. Dakle, sve je puno, puno teže. Ne? U Studiju 23 sada djeluje osam plesnih grupa po, po uzrastima i po plesnom znanju. E, to je oko 150 zapravo redovnih članova. Potreba za prostorom i sada zadovoljena. Ili se moguće uopće u Karlovcu profesionalno baviti plesom? Ne znam. <laughs> zapravo ne znam. Pokušavam vjerovati da da, e, mislim da, mislim da teško. Evo, institucija jedna je jedina u gradu, to je gradsko kazalište Zorindom. E, baletni studio ima profesionalca kao voditelja, plesači su amateri, e, profesionalno se baviti e, plesom kao plesač je u ovom trenutku u Karlucu nemoguće. Nema tih uvjeta. malu pauzu. the Evo nas nazad e, sa našom gošćom Verom Mitrović Vrbanac, predsjednicom i vojiteljicom Studija 23. U posljednje vrijeme Studio 23 je skupio nekoliko priznanja i nagrada. Što nam možeš reći o tome? Pa evo nastavak e, neke dobre sezone. Ova je isto bila plodna i uspješna što se tiče rezultata na, na, na plesnim natjecanjima i gostovanja na festivalima. Eh, na eh, SDU natjecanju eh, koje je bilo kao prvi kvalifikacijski turnir u trećem mjesecu. Kvalificirali smo se za odlazak na svjetsko na kojem smo nastupili sa deset plesnih koreografija. Od toga najveći uspjeh je postigla seniorska grupa i osvojila prvo mjesto u, u svojoj plesnoj kategoriji i dječji ansambl koji je osvojio drugo mjesto. Dakle, to su onako rezultati s kojima smo više nego zadovoljni. Evo, s obzirom na, na neki početak sezone koji nam je bio malo, malo onako šepav. E, osim toga, dječji ansambl i plesna igraonica, dakle ovi najmlađi su nastupili na festivalu Treps, odnosno na susretima plesnih e, grupa trešnjevačke plesne scene koja se sad već 8 godina tradicionalno održava. Sa, tog, sa tih susreta e, je sve ukupno u tri vikenda koliko su se održavali tijekom ožujka i travnja i bilo je prikazano nekih 206 koreografija, e, odabrano ih je 40 za plesni festival gdje je onda posebno opet evo Eh, koreografija naša, Sanje Tek, eh, proglašena najboljom dječjom koreografijom, tu smo dobili posebno, posebno priznanje, evo i kristalni pehar. Eh, naši vrhunski plesni pedagozi su pratili to, taj plesni festival, gospodin Minko Bogdanić i gospođa Vlasta Kaurić. Na koliko uz natjecanja evo, po kojima redovito idete i osvajate nagrade, imate vremena za nastupe sa predstavama i uopće idete li okolo na neke turneje ili gostovanja? Naticanja su e, jedan segment ono djelatnosti studija, ona su jako poticajna e, i, i dobra, pogotovo za mlade plesače koji tako zbilja stječu neka svoja nova iskustva, u prilici su e, se na jednom mjestu u isto vrijeme vidjeti sa, sa puno drugih plesača Eh, ali uz to studio nastoji održavati evo i nekako eh, stvarati i, i neke dodatne <laughs> ono umjetničke vrijednosti kroz plesne predstave koje radimo. Napravili smo do sada ono dvije cjelovečernje, to rade naravno najstariji plesači u ansamblu i upravo postavljamo i novu plesnu predstavu koju ćemo o premijeru moći vidjeti negdje na jesen. Čemu se radi? Plesna predstava se zove Voće i povrće, inspirirana je zapravo prvom zbirkom pjesama Erike Jong i onako to je jedna prava ženska predstava, Biće će malo komična, odmakli, odmakli smo se zapravo malo od nekih teških i dubokih tematika pa ćemo pokušati ovu neku našu žensku stranu onako prikazati sa sa vedrije strane. <laughs> Gdje to planirate imati premijeru? Projem premijera je planirana u Zorin domu. U Zorin dom je definitivno najprimjereniji ipak za to što se tiče i tehničke podrške i evo, veličine scene. Dalje negdje gostovanja kakva van Karlovca? Nada, nadamo se da da. Ovoga, sad još to nije neki plan pa ćemo vidjeti gdje će nas to odvesti. Malo je evo, u Hrvatskoj zapravo problem sa sa nekakvim e, amaterskim plesnim predstavama koji nastaju u vlastitoj produkciji, to je onak nemamo nekako razvijeno tržište u Hrvatskoj gdje bi moglo ići, postoje neki festivali ovoga, naravno po Europi, po inozemstvu koji opet onako iziskuju dosta znatna sredstva za odlaske, ali evo vidjet ćemo kuće nas odvesti ova. već kad smo Kod financija, na koji način se Studio 23 financira? Sustav financiranja je samo financiranje, što znači da se financiramo isključivo od članarina, e, donacija, sponzorstva i nekih sitnih sredstava koje uspijemo ostvariti svojim nastupima fin, financijski dio iz gradskog proračuna i županijskog se odnosi isključivo dakle samo na projekte koje pišemo za javne potrebe u kulturi to su namjenska sredstva i to se dobije uh, i to, i to su vrlo skromna <laughs> sredstva. Evo, dakle, sustav financiranja je samo financiranje. Javljate na neke druge natječaje osim nove gradske i županijske? Pa javljamo se na neke natječaje, ali tu je sad dolazimo do drugog problema što mi svi koliko nas ima u studiju smo ono <laughs> pedagozi i voditelji i u principu um, je u principu nam je ograničeno vrijeme za javljanje na natječaje. Evo, jednostavno ono, nemaš vremena pratiti i sve natječaje, javljati se na njih, izrealizirati, što je, svi znamo da je to danas prilično zahtjevno u administrativnom ono dijelu. Tako da tu smo nekako onako zakinuti. Ne? Ma za ovaj neki drugi dio sad e, smo evo poslali zahtjeve gradu i usmeno na sastancima i sad e, smatramo da bi ipak recimo grad Karlovac ovoga, u jedan dio nas trebao sad uvrstiti u financiranje ovog hladnog pogona za prostor što bi uvelike pomoglo, a onda bi ostalo mogli realizirati sami putem natječaja i dalje članarine naših. Koliko ste uopće zadovoljni sa ovim sadašnjim statusom e, općenito kulture u Karlovcu, ne samo nezavisne, nego općenito što se tiče samog financiranja? Pa nisam zadovoljna. Osobno mislim stvarno ono, nakon 20 i toliko godina u, <laughs> smo involvirani u to i znam svu problematiku. Pa vraćamo se ponovo na to pitanje strategije, uvijek se u neko vrijeme kad je, ko što je ovo recesija i najmanje novaca, onda se uvijek zapravo najviše postavi pitanje tih kriterija i nekakvih strategija. Mislim da je to u Karlovcu, e, da, u, u Karlovcu postoje ljudi koji su kvalitetni i koji to znaju napraviti, ali nekako nam uvijek fali nekakvih poveznica, mislim da se, da su premalo ljudi povezani i da je premalo mm, povezana ta, ta, ta želja da se zapravo to složi onako kako se spada. Mislim, naravno, nikad nije kak se spada, <laughs> uvijek ovisimo o novcima, ali može puno bolje, može sigurno. Pri godinu i pol e, su se sastale Karlovačke udruge, najviše nekako vezane oko dobivanja prostora koji je konačno i dobiven ovdje u Muzi i sad nekako mi se čini da je ta cijela priča malo stala. Pa koji je tome razlog? Pa to su bile udruge različitih e, tipova djelatnosti, povezivala ih je e, problematika oko prostora i želja za dobivanjem prostora i uh, ovaj dio udruga koji je sad riješio svoj prostor se bakće sa ovim prozaičnim problemima grijanja, curenja vode, popravaka i svega ostalog i naravno paralelno sa svojim ono programima koje rade. A mreža udruga je nešto ono zapravo fenomenalno što se u Karlovcu dogodilo i mislim da ta mreža kakva je zapravo postoji i da se u svakom trenutku može mobilizirati ne? Kad, kad, kad budu nekakve konkretne stvari. Ne? Sad svjedoci smo da se dogodilo jedna mobilizacija prije nekoliko tjedana, nažalost ne oko kulture, nego zbog eh, rušenja ovih naših platana. O tome je Denis Franšišković iz Ekopana pričao prije koji tjedan isto u našoj emisiji. Pa dobro, nadam se da će se skupiti i neka mreža udruga koje se bave kulturom, poglavito nezavisnom kulturom, pa da će se krenuti rješavati problemi o kojima si i sama rekla. Pred sam kraj e, možemo samo najaviti neke planove studija 23. Pa evo za kalendarsku godinu sad završavamo sezonu. E, ljetne mjesece će iskoristiti ansambl za postavljanje do kraja dakle plesne predstave koju smo najavili. E, u devetom mjesecu ćemo napraviti ponovo upise i krenuti sa svim tečajevima i grupama, a krajem godine onda bi napravili taj program obilježavanja 23 godine, studija 23. O tome ćemo, pretpostavljam, dobiti informaciju pa ćemo i najaviti u našoj emisiji. Puno ti hvala na ovim iscrpnim e, i informacijama o studiju 23, ali i komentarima o situaciji na nezavisnoj kulturnoj sceni u Karlovcu s pogleda e, nezavisne plesne scene. Hvala tebi na razgovoru i evo, nadam se da će biti prilike ovoga, još za takve razgovore i osim iz perspektive plesa imaju tu puno za reći i muzičari i ostali. Evo, poštovani slušatelji, ovo je bilo sve za večeras iz studija 23 u prostoru muze u Haulikoj ulici. Emisija o civilnom društvu Sektor 3 realizirana je temeljem financijske potpore Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva. Želim vam ugodan ostatak večeri i do slušanja.